Thank you. Okay, magandang magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. It's now 2016. <laughs> Ito po ang ating katipunan. Muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat, makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin paliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ng mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdez, kasama ang iba pa nating katipon dito mula sa Save the Nation Movement. Of course, kompleto tayo dito. Andito po si uh, Kalemi Rojas, ang uh, head convener ng Save the Nation. Narito din po si Kathy at si Ver na nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasulukuyang problema at uh, pag-aanap ng kaukulang solusyon. Kaya kabot sa ah, unang-una kong babatiin yung aking mga apo at saka yung dati kong girlfriend na si Mrs. Uh-huh. Carmelita Rojas na ngayon. Mm-hmm. <laughs> <laughs> so, batiin ko rin yung ating mga tagapakinig ng ating programang Save the Nation mm-hmm. sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo-lalo na kabot yung ating mga kabalen. Maya pa, Bengi po, Kekongan. So, batiin ko rin sila Jamie, sila Regine, si Ray, Joby, si Bea at JR ng Northern Samar. Mga Northern Samar to kabot si eh. si Andy ng Maligaya, si Albino, si Engineer Julius Villanueva <clears throat> at saka si Bert Lusada na pawang nakikinig pala sa atin lagi to, laging nakikinig to Oy, sila. Happy ano. New Year sa inyo diyan. Mm. Pagkatapos eh, kabot si bati natin yung mga nakikinig din sa mga iba't ibang dako ng mundo. Mm-hmm. Uh, meron tayong listener sa Singapore, sa Japan, Guam, mm-hmm. <coughs> USA, sa Kingdom of Saudi Arabia. Mm-hmm. So, wish ko lang lahat na mani- maging manigo ang ating bagong taong 2016. Mm-hmm. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Jos Maray na banggi sa Indong Gabos ng mga kabanwa. Magandang magandang uh, gabi po sa inyong lahat mga katipon ngayong gabi na pinapakinggan po tayo syempre sa impilan pa rin ng RMN DZXL 558 sa talapitan po ng inyong mga radyo. At makikita nyo rin po kami via internet. I-type lamang po nyo sa URL ang ustream.tv slash channel slash DZXL online dash TV. At uh, ngayon ay unang linggo sa taong 2016 so papaalala ko lang lang po sa ating mga tagapakinig na palitan nyo na po yung mga kalendaryo nyo dahil ngayon ay 2016 at yung pong inyong mga sinusulat na pecha, 2016 na po kasi madalas isa ako sa nagkakamali. <laughs> na isusulat ko pa rin 2015. <laughs> <laughs> so 2016 ah. po at uh, sa lahat po ng mga pinipirmahan nyo at isinusulat nyo pong petsa, yan po. Anyway, happy listening po sa pinakamamahal kong nanay, siyempre si Nanay Elena at sa aking mga anak. Gayun din kay uh, Archbishop Oscar Cruz. Sa lahat po ng Cruz family na nasa Estados Unidos po ngayon, sa Evangelista family, diyan sa Catanduanes. At siyempre, maalala ko si uh, Papia na Save the Nation na uh, kasapi natin ano, ay isa pala rin uh, ah, taga-Katanduanes Sir Butch nalaman ko nung Christmas party natin. Anyway, mapagpalang gabi sa mga patuloy na nangangalaga ng Bataan Nuclear Power Plant na sina Engineer Mauro Marcelo, sila Ma'am Corazon Valuyot, Reynaldo Punzalan at iba pang mga taga Napocor. At syempre yung mga taga-Bagak at nagbalayong sa Bataan, mga nagtatrabaho dyan sa Panelco at Bagak Rural Bank na kaibigan ni Sir Butch, sa grupo ng Philippine Science Journalist Mega Manila, lalo na kay Tita Esther Galiado, gayon din sa pamilyang Jose at Felicitas Magtangob, kay Edna Takadena ng Treasurer's Office, kay Attorney Aldefonso Puerto na hindi po nagsasawa na makinig sa atin. At gayon din siyempre kay paring Fred Habon dyan sa Pleasant Hills sa San Jose del Monte, Bulacan, at uh, kay Nelia Mungkal, yung aking classmate mula elementary hanggang uh, high school na taga Dole ngayon, at sa lahat ng mga regional at provincial presidents ng National Confederation of Irrigators Association at sa mga taxi driver Race lalo na kay Mark Jan Strada na taga San Mateo, Montalban, Rizal at syempre kay Larry Alison na isa ring Philippine Army. Gayun din kay uh, Jose Proctor Pangilinan dyan sa Payatas, si, sa Gearbop yung leader po ng Gearbop na si Omis Soriano at syempre si Rodel Artales na siyang uh, presidente ng Association ng uh, mga taxi drivers. At syempre sa iba't ibang mga samahan pa ng mga jeepney driver ngayon na humaharap ngayon sa pag-phase out ng uh, mga jeepney. No? Sa lahat po ng mga magagawa, sa lahat ng mga professional at syempre sa ating mga kabataan, lalo na po sa kasundaluhan na nag-aalay at nagbubuwis ng kanilang buhay para sa ating bayan kahit panahon po ng, uh, uh, ng uh, bagong taon o ng holiday po. Syempre sa buong sambayan ng Pilipino lalo na sa lahat ng makasapi ng Save the Nation movement lalo na sa pamilya ni PJ Balabala. Maganda magandang gabi po. At alam ko pong tayong lahat ay may iba't ibang suliranin sa ating buhay, may iba't ibang tinatayo ang paniniwala o pananaw. Subalit isa lang po ang tandaan po natin, lahat po tayo Pilipino. Mari po bang magkaisa tayo para sa kabutihan ng ating bayan lalo ng ngayon eh uh, unang bugso o bagong taon na at isa-isang tabi po ang anumang personal na layunin o kapakinabagan dahil sa dulo po ng lahat ng ating ginagawa isipin po natin ang ating makabataan ang ating salinlahi ang siyang apektado sa kung ano man po yung ginagawa natin ngayon sa ating bayang Pilipinas. Kaya magsama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi po tuloy ang mawasak ang ating Lipunan. Kathy Cruz po ito ng Save the Nation Movement na makakasama nyo sa loob ng dalawang oras. Good evening po sa lahat. Happy New Year. At uh, ito po ang ating <coughs> si Ver Chivido mula po sa La Rouge Movement and of course sa uh, Save the Nation at binabati natin ang ating mga katipon uh, na sina Manila taxi drivers Ray Martorillas at si Alex Dupaya. At syempre, ang mga katipon din natin na sina Ellie San Victore, si Annie Fazon, ayan, sina retired Colonel Moises Conde, si Victor, uh, Victor Mendoza, si Mr. Noni, No, si Andre ng Caloocan, ayan, matagal na natin hindi nababate. Si Benny, si Lawrence, si Abel, si William at marami pang iba at kasama na rin siyempre mga uh, taxi drivers na sina uh, si Mr. Antonio, si Ernel, uh, Rosas, no, si Kit Warner, Larry Alisin, uh, M. John, Mark Jan Estrada, si Ramir uh, Masa. Uh, Ayan, at si Taxi Uber Carlos. <laughs> Ayan, good evening po sa inyong lahat at sama-sama tayong matuto. Bati natin si Malo na nasa Bacolod. Oo, <laughs> oh, hindi nyo binati ha. Ah. Finally, <laughs> nakahabot na siya doon. oh, ah, sige. Ako din, babati ako. Okay, mag-New eh, mag mag Year din ako. Meron po akong konting maliit na mensahe lang po. Um, wishing all my friends the very best of the coming year, hoping that the past has given us more wisdom, more courage, and the needed strength to face an even more challenging year. Ever cognizant of the fact that human beings always provide for posterity and that it's the future which determines the present and not the other way around. Let us muster an even greater resolve to face this coming crisis-laden year, to do our collective best to save the nation. This task we owe to our children and succeeding generations. Let it not be said in the days ahead that Filipinos of our generation were too cowardly, too dumb, and too weak in spirit to fight evil. That with God's help and direction, those who now lead this nation, politicians of the worst order, and surrogates of Satan, shall not be allowed to achieve their devious ends. All patriots, it is now time to rid our beloved country of all that threatens to destroy it. mabuhay ang lupang hinirang. Let us make it a truly happy New Year. Okay, ang ating pong uh, statement, uh, hindi po natin makakalimutan, baka kala po ni Presidente Noynoy, Noy, makakalimutan na natin siya this uh, New Year, hindi pa po. Lalo pong uh, nagtatawagan yung ating mga kaibigan at nangingit-ngit na lahat daw ng kaguluhan at uh, uh, kawalang walang kwentang pati na din yung mga yung mga kandidato para sa iba-ibang posisyon ng ating uh, darating na halalan no ay kasalanan ni Noynoy Noy dahil wala po siyang kwenta at binabaan niya ng binabaan ang uh, kalidad ng mga taong uh, kailangan maging presidente natin. Bakit po? Dahil sinungaling itong si President Noynoy Aquino. Mr. President, ang issue ay ang kasinungalingan mo. Ang pagnanakaw at walang kakayanan ay hindi lamang ang tanging usapan dito. Kasinungalingan mo ang pangunahing isyo dito. Ginoong Pangulo, tila di mo nauunawaan ang aming ipinahihiwatig. Dapat mong maintindihan na ang kasamaan ni Satanas ay hindi dahil sa siya mismo ay nagkasala, kundi siya ang nagtutulak na gumawa ng masama ang iba. Mahirap bang intindihin yan? Ikaw ang dahilan ng pagsisinungaling at pagnanakaw ng iba. Pagkaman di napapatunayang ikaw ay isang magnanakaw o may kapansalan sa pag-iisip, ngunit ang sambayan ng Pilipino ay batid na ikaw ay isang sinungaling. Ang issue ay ang kasinungalingan mo hindi ba totoo na nagtago ka at hindi mahagilap higit sa sampung oras sa nangyaring Luneta hostage na naging sanhi ng pagkamatay ng walong turistang Chino dahil sa takot mong magpakita upang harapin ang iyong tungkulin at sagutin ang tawag ng Secretary General ng Hong Kong? Hindi ba totoo na ikaw ang nag-utos sa iyong budget secretary upang gawin at ipamahagi ang malalaking halaga mula sa pondo ng PIDAF upang ang mga mambabatas ay itulak, tangkilikin at ipasa ang Reproductive Health Bill? Hindi ba totoo na ikaw ang iyong budget secretary at ang liderato ng mababang kapulungan ay gumawa na mahagi ng dimpak-limpak na salapi mula sa pondo ng Disbursement Acceleration Program o DAP upang kanilang isulong, suportahan at isakatuparan ang pagpapatanggal sa Supreme Court Chief Justice. Takutin ang hudikatura upang hayaan o pabayaan ang lahat ng pagkilos mong pawang labag sa konstitusyon ng Pilipinas. Hindi ba totoo na umabuso ka sa paggamit o paggastos ng nilikha mong ipinagbabawal na discretionary funds upang bilhin ang katapatan ng mga mambabata sa Kongreso kahit ang nasabing port na ibinigay mo na kapag ninakaw ay hindi direktang maibubunton ang pananagutan sa iyo? Hindi ba totoo na ikaw ang iyong budget secretary ay nagpatupad ng isang uri ng pagpapalit o pagbabago-bago ng patakarang pananalapi o reclassification of accounts upang dumoble ang iyong discretionary funds na umabot sa halos isa at kalahating trilyong piso sa loob ng isang taon na hindi maaring marikisa, o masuri ng Commission on Audit na pinagmula ng pondong ipinamigay para sa political manipulation at hawakan ang buong kapangyarihan ng ehekutibo na tulad ng de facto dictatorship. Hindi ba totoo na minamadali mo ang kasunduang pangkapayapaan sa MILF kahit batid mong magdudulot ng paghihiwa-hiwalay ng malaking bahagi ng ating kababayang mga Muslim, mga lumads, ang pagsasawalang bahala sa kanilang lihitimong hinaing at pagbabaliwala mo sa mga nakaraang kasunduan na ginawa ng pamahalaan upang ipangalanda kang nais mo ng kapayapaan. Hindi ba totoo na binabandera mo ang public-private partnership bilang iyong ekonomiyang programa na isinusuko mo ang lahat ng pampublikong serbisyo sa pribadong sektor na nagpapahintulot ng patuloy na pagtaas ng halaga ng kuryente tubig, pampublikong transportasyon upang lumaking lubos ang kanilang kinikita kahit mahirapan ang taong bayan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan upang mabuhay? Mm. Hindi ba totoo na unti-unti ka hanggang sa lubos ng nakikipagkasunduan sa bansang Amerika upang payagan ang kasundaluhang Amerikano? Mga barkong pandigma na taglay ang armas nuklear upang makapaglabas-masok sa lahat ng ating daungan. katubigang saklaw at pag-aari, gayon din ang iba pang pasilidad na isang malinaw na puro paglabag sa ating saligang batas na dapat ang ating bayan ay walang armas nuklear? Hindi ba totoo na makailang ulit kang nagsinungaling sa iyong malalim na pagkakadawit sa insidente ng Mamasapano matapos ang isang palpak na military operation na iyong ipinagutos? Hindi ba totoo na ipinapasa mo ang sisi sa iyong mga opisyal nang ipinag-utos mo sa suspindidong si General Purisima at kay General Napeñas upang gawin silang sangkalan? Hindi ba totoo na ikaw mismo ang nag-utos sa sandatahang lakas ng Pilipinas na wag nang sagipin o pumigil na sagipin ang SAP-44 na maliwanag na hinayaan mong patayin at mamatay sila dahil sa iyong personal at politikal na kapakinabangan? Hindi ba totoo na ang mga opisyal ng militar ng sandatang lakas ng Pilipinas at pambansang kapulisan ng Pilipinas ay nagsinungaling sa taong bayan upang protektahan ka at di masisi? Hindi ba totoo na madalas kang daladala ng magulang mo noong panahon pa ng iyong kabataan sa dalubhasang psychiatrist at psychologist dahil sa iyong malalang problema? Hindi ba totoo na hindi ka dapat pinayagang tumakbo at humawak ng posisyon na bilang mambabatas, lalong-lalo na ang pagkapangulo ng bansang Pilipinas dahil sa iyong kapansanan sa pag-iisip? Hindi ba totoo na ang kasinungalingan ay taliwas sa katarungan? Hindi ba totoo na ang kasinungalingan ay kapatid ng pagnanakaw? Hindi ba totoo na ang kasinungalingan ay hindi hahantong sa kapayapaan? Mr. President, hindi ba totoo na ang issue ay ang kasinungalingan mo? Ang tunay na pamumuno ay inaasahang paglilingkuran ang kapakanan ng taong bayan at hindi minuman. Ang tunay na pamumuno ay inaasahang laging magsasabi ng tapat at hindi ang palawigin ang kasinungalingan. Ang tunay na pamumuno ay inaasahang magliligtas ng buhay at hindi sirain ito. Kung ang iyong pamunuan ay patuloy na tatalikdan ang sinumpaang tungkulin na sanhi ng patuloy na paghihirap at pasakit at aabot sa hangganan ng pagtitiis at pag-unawa ng mga Pilipino. Nanganganib bang iyong administrasyon na mapalitan sa kagustuhan ng sambayanan kahit mga hulugan ng pag-aalay ng kanilang mga sariling buhay nananawagan kami sa sambayan ng Pilipino, sa lahat ng hanay ng ating lipunan, sa mga kabataan, sa mga profesional, sa pribadong sektor, manggagawa, magbubukid at mangingisda, lalo na sa sandatahang lakas ng Pilipinas at pambansang pulisya ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating kasarinlan. Sama-sama tayong magkaisa na tutulan ang patuloy na panloloko ng mga politiko at walang kwenta, ganid o masasamang elemento na nagnanakaw ng ating likas na yaman na nagbebenta ng ating minanang kasarinlan at sumisira ng kinabukasan ng ating saring lahi. Panindigan natin ang kasarinlan ng Republika ng Pilipinas. Labanan natin ang kung sino man na lumalapastangan sa ating bayan, maging sila ay dayuhan o mga traidor na Pilipino. Magkaisa tayo ngayon at patalsikin natin ang lahat na magnanakaw, mga walang kakayanan at sinungaling na salot sa bayan. Mabuhay ang sambayanan, mabuhay ang patriotikong Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Nilagdaan Solidarity for Sovereignty o S4S at Save the Nation Movement. That Time Check was brought to you by National Nutrition Council. Kasama sa tradisyon ng Pilipino, pagiging abala sa trabaho, ang matagalang pagbabanat ng buto na nagdudulot ng pananakit ng katawan, ulo, kasukasuan, sakit ng tiyan at manalo! Ang mga naipong bote ng effervescent oil pwedeng maging pera up to 500,000 pesos. Para makasali, ipagpalit ang bote ng effervescent oil sa pinakamalapit na RMN station. Ang bawat bote ng effervescent oil regular, effervescent oil extra strength, at effervescent oil extreme ay may katumbas na raffle coupons. Tumutok lamang sa inyong IFM station at RMN station. At abangan ang detalye kung paano sumali sa poster na nakapaskil sa RMN stations, tindahan at mga pampublikong lugar lugar sa inyong barangay. Huwag nang magpahuli! Sali na! Handog sa inyo ng Efficacent Oil, tradisyong Pilipino, tradisyon ng pagmamahal at ng RMN. Per DOH FDA CDRR permit number 512 series of 2015. Ako, isang pharmacist ng TGP, lisensyadong profesional na sumupang magsisilbi ng buong katapatan. Sisiguruhin namin at ng The Generics Pharmacy, lunas na dekalidad at maaasahan. Ito ang panata namin at ng The Generics Pharmacy. Ang resetang sigurado, may generics. Magre-reseta ba si Doc ng masama sa'yo? Tandaan, basta generics at gamot pang maintenance, TGP, the generics pharmacy lamang. Nandito ang reseta ng doktor, now with over 1,700 branches nationwide to serve you. DZXL 558 Nangunguna sa inyong mga radyo ang uh, ang uh, ating uh, isang uh, statement ang uh, na ang issue Mr. President ay ang kasinungalingan mo. Eh, every day that passes, nadadagdagan yung pagkasinungaling nitong presidente nito eh. Eh, gusto pang dagdagan, <laughs> dagdagan ni ni Kalemi. Ano ba, Kalemi, may dadagdag mo pa dyan? Hindi, sa, uh, hindi, kapag nakalimutan ko batiin pala si Andy at saka si Albino si. Ah, ah yun ba? uh, tapos ito ay dadagdag ko. No? Oh. Hindi ba totoo na ikaw at ang yung DOTC secretary mm-hmm. na kayong dalawa ay magpapakas pagpapakasagasa sa tren <laughs> kapag hindi natupad ang extension ng MRT sa Cavite. <laughs> Uh, yan, dagdag niya ang kati. Totoo ah. yun. <laughs> Sabi nila, hindi na ba kayo mabiro? Alam nyo, sa sama ng loob ng mga Pilipino, ayaw makipagbiruan dyan. Any rate, Nakalimutan ko sabihin niya kanina, ang ating katipunan text para for those who want to uh, send us their messages, comments, questions, whatever, 0917-964-8818. Ulitin ko po, 0917-964-8818. Ang hotlines po natin for those who want to join us dito po sa ating talakayan, 882 at 882-2376 at 882-2378. We are also live streaming on rmnnews.com slash TV kung gusto niyo mo panood at mapakinggan. Uh, ang inyo pong mga kasamahan uh, tonight dito sa po sa sa Save the Nation na uh, broadcast rmnnews.com slash TV. Again, uh, again, we enjoin you to go to the net and check out larouchepac.com, L-A-R-O-U-C-H-E-P-A-C.com. Lahat po nang nangyari ngayon sa buong mundo. Uh, ay nandyan. Pati na po mamaya tatalakayin po natin yung mga inantabayanan natin na napakalubhang krisis sa ekonomiya. And if you want to send us email, we are at larouchephilippines at gmail.com. alam nyo po, uh, kadalasan uh, pinapag-usapan natin, siyempre, ang mga kinakailangan kumilos at uh, magpakita na ng gilas at uh, ilabas yung kanilang uh, uh, nasa loob na na paninindigan no? at uh, ang madalas din natin nakikita ay hindi sila naninindigan pagdating na sa um, talagang aksyon, eh medyo nagtutulakan. No? But this is, I suppose, human nature. No? But it all depends as to how how uh, how uh, convinced we are uh, that we are fighting for what is right. And it all depends as to whether we believe no, that we are trying to create and carve out a future for our children and the coming generations. If you don't believe that and you're just fighting for yourself, well, there is going to be a uh, that will be uh, precisely the indication uh, that you are not willing uh, to do everything, including risk of your own life, na sinasabi kanina ni Kathy, na uh, risking of your own life for something sublime for some great idea like uh, fighting for the future of your children and the coming generations. I just want to read the quote from somebody, uh, so bear with me for a while. His name is Martin Luther King. Siya po yung uh, isang dakilang civil rights leader na, na inassassinate noon sa uh, America, some in the 1960s na uh, I think it was 1968 and he says one of the greatest tragedies of life is that men seldom bridge the gulf between practice and profession between doing and saying a persistent schizophrenia leaves so many of us tragically divided against ourselves. On the one hand, we proudly profess certain sublime and noble principles. But on the other hand, we sadly practice the very antithesis of these principles. How often are our lives characterized by a high blood pressure of creeds and an anemia of deeds? Puro po salita, kulang naman sa gawa. We talk eloquently about our commitment to the principles of Christianity. And yet our lives are saturated with the practices of paganism we proclaim our devotion to democracy, but we sadly practice the very opposite of the democratic creed. We talk passionately about peace, and at the same time, we assiduously prepare for war. We make our fervent pleas for the high road of justice and then we tread unflinchingly the low road of injustice. This strange dichotomy, this agonizing gulf between the ought and the is, represents the tragic theme of man's earthly pilgrimage. Martin Luther King, Strength of Love. Nakila pong tao to eh, dahil dito sa kanyang pinaninindigan at kanyang pananalita yung masasamang uh, uri budhi binari, pinabaril po siya no? inassassinate siya dahil he was a great leader who was not a politician he was a pastor, no, but he went to the streets and started speaking out. Not directly against government, but he was speaking out against evil. Huh? Against evil. At ito pong isa sa mga binasa ko sa kanilang sa kanyang mga sinalit na binitiwan na salita. Sabi niya, ang problema sa katao, sa katauhan, maraming hindi naman namin na ano na Amerikano lang. Marami tayo, malaki daw ang uh, gap uh, between uh, profession no, and uh, action. Uh, marami tayong sinasabi, marami tayong pin, supposedly pinanindigan, pero pagdating sa action, wala pinag, pinangangalandakan natin ng demokrasya pero sa tunay sa ating sarili uh, hindi natin pinaninindigan galit tayo sa mga sinungaling pero katunayan madalas nagsisinungaling din tayo dahil ayaw natin manindigan sa katotohanan pag hindi ka nanindigan sa katotohanan sinungaling ka na rin And this is what he's saying. Parabang that is the tragedy. Uh, karamihan, uh, sa, sa tingin ko, dahil may kulang pong, ano, eh, may kulang na moral uh, courage yung tinatawag na fortitude. Uh, takot tayo. Alam natin yung tama, pero takot tayong panindigan at ipaglaban. Uh, ang natural po sa taong matakot. Pero uh, ang kaya pong uh, paglaban ng tao hindi yung sa galit mo ba sa magnanakaw magpapakamatay ka na. O papatay ka. Hindi po yun eh. No? Ano po ang ano pong mga issue uh, pwede natin itaya ang buhay natin? Pwede natin pong itaya ang buhay natin sa ating mga minamahal. Bakit natin po gustong itataya ang buhay natin sa ating minamahal, katulad ng mga anak natin. Hindi lang dahil anak natin sila at mahal natin sila. Bakit? Kasi sa pagmamahal natin sa kanila, gusto natin silang makaabot sa kanilang kakayanan. Kung ano man ang kakayanan nila, nila sa darating na panahon, kailangan maabot nila yon. Ang, ang tinatawag natin na kinabukasan. Hindi po natin sinasabing mayaman, kailangan yumaman sila. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Lahat po tayong tao, meron tayong gagawin at meron tayong mga dreams, no? meron tayong hinahangad sa buhay. Mga iba, pera. Mga iba, hindi pera. Mga iba, gusto lang nilang makamtan yung ganitong klasing buhay. No? Uh, ah, nakaka, mga iba, gusto nilang makamtan ng buhay na nakakabigay ng kabutihan sa ibang tao. No? May mga ganyan eh. No? And this is their dream. And we, being their parents and their elders, hmm, must see to it that we will not stop them from being able to dream. We will not be the very uh, the very stumbling block. Hindi tayong magbabara sa kanilang kagustuhan, sa kanilang buhay, sa pinapangarap nilang buhay. We should not do that. On the contrary, we should lay the ground. Ano po natin yon? Duty natin yon eh. Katungkulan po natin yon. That we lay the ground so that they will have a chance for a better future. Yun po ang ating palaging madalas na sinasabi in one way or another no? uh, and it becomes really sad na ganitong nangyari sa atin ngayon dahil katulad nitong sinasabi ni Martin Luther King puro tayo dada pero pagdating ng panahon hindi naman tayo kikilos mas uh, mas hahanap pa tayo ng paraan kung bakit hindi tayo makakilos rather than go above it no? and just do what is right. Kanya po ako isa sa mga unang-una din na na-inspire nung nakita ko yung sini ni Antonio Luna. Dahil po ganyan eh. No? Nakita niya yung tama eh nakita niya yung tama at talagang itinaya niya yung buhay niya. No? Hindi lang dahil General Chat at lumalaban siya sa gera. No? Pero talagang itataya niya yung buhay niya para maab- maabot para kanino? Sabi niya, para sa bayan. Pag sinabi mong para sa bayan, ang, ang talagang pinaglalaban mo, sa kinabukasan ng mga kabataan. Yan ang pinaglalaban mo. It's the same when you say you are fighting for the future of your children. You are actually fighting for your nation, for your country. That's what it means. It's just a different word, but it means exactly the same thing. Kaya tayo, uh, well, ito na naman ng 2016. Anong gagawin natin? We're expecting great challenges. More difficult year. Sigurado po tayo dyan. At hindi ako, mamaya, we will mention something about what we can expect in the near future. And, and this is probably going to shock people. Sasabihin nyo, ah, hindi naman siguro totoo yan. At yung ibang sinasabi ng mga ekonomista dito, ganyan, ganyan. Sinasabi ko po mas gusto ko pong mali tayo. Mas gusto pong mali kami. Para lang wag natin naharapin itong darating na na, na problema. Reverend Happy New Year. Hello? Kumusta? Ah, kumusta? Okay, Ah, maligay, ah, ano, ano, <laughs> maligay ang bagong taon. Pero hindi ko sumagado, dapat ko sabihin, ha? Ah. Nag-init kita ko sa mga, nadutuwa ko na yun, eh. hindi ba totoo May, may apat pa eh. Oo. Oh. Yung apat eh, na hindi nasabi ni... May dadagdag ka pa. Ni Mikati, apat eh, apat na dadagdag ko. Eh. Oh, sige, sige, sabihin mo na, mabilis. Oh, hindi ba totoo? Ha? Ba't pinabaya, ba't pinabaya na hindi mo binigyan ng gusto yan pagkamatay ng tatay mo? Uh-huh. Hindi ba totoo na hindi mo pinipirmahan yung, yung tesi ng mga mga tatanda ah. para mamatay na itong matatandang ito? Uh-huh. Hindi, ba, hindi ba totoo eh, na ayaw mong <laughs> na ayaw mong mabuhay sa mundo dahil inaalala, inaakala mo pati ito matatapos na, na termino mo eh, magiging makakaroon pa ng uh, yung hospital arrest. Yun lang. Basta maraming salamat. Okay, salamat din. <laughs> marami pa. Sigurado ko at lahat ng mga nakikinig sa atin, marami pa rin silang gusto idagdag na hindi pa totoo. Ay, dako. Alam niyo po, uh, isa sa mga inaano ko, ala, na, in a way, naawa na ako dito sa taong ito, eh, si, si Noy Noy, no? Kasi napaka, ano yung buhay niya eh, no? Maski na siguro masaya siya, no, presidente, ganyan yung posisyon, no? Pero, ano yan eh, al alam mo, ang taong gumagawa ng masama, ang taong gumagawa ng masama at in effect, parang pumapatay ng napakaraming mga mamamayan, mga ibang kapwa-tao. Ang taong gumagawa ng, ng kasinungalingan, ang taong uh, uh, gumagawa ng paraan para magkaroon ng malawakan na kawan, mga mga mga ano uh, suhulan, no? Ang ganyang kalakip, 50 million, 100 million. Pa, hindi naman niya pa, papamigay niya yan para lang makulong o matanggal yung isang tao sa sa chief justice. Lahat yan. Ang taong ganyang kasama, imposibleng maging masaya. He is not a happy person. He can be outwardly happy. But inside him, he is rotting inside because it is, maski na nasira ulo niya, eh, hindi ko naman sinasabing totoo yun. Pero maraming nagsasabi na may kapansanan sa pag-iisip. Maski na may kapansanan sa pag-iisip, ah, he is uh, he is uh, ano una- unable to become merciful or no feeling of compassion. Ganyan daw yung mga may autistic na Asperger's autism eh, no? no feeling of compassion or mercy. Walang, no capability. Maski na po ganyan, imposible pong wala siyang konsyensya eh, No? At uh, kung gumagawa ka ng paraan para, mam, para ganito nga ang mangyayari sa mga tao, uh, yung mga ah, yung tinatawag natin useless eaters sa kanilang paningin, no? pabayan mo na lang, wag mo na lang tuloy, pabayan mo na lang silang mamatay at gumawa ka ng programa para ma- lalong lumag, lumawak ang kahirapan para mas maraming mamamatay. Yung mga ganyang klaseng programa na dahil sa iyo itutulak, imposible that you are inside you have happiness in your heart. because you know that you're doing wrong. And you know, if you really, really understand <laughs> that there is an afterlife, if if you don't get punished here, you will certainly get punished uh, forever. Kaya yung mga taong ganyan, mga taong pathetic. Na, wala eh. Sinungaling, uh, biro mo sasabihin na, ah, mas, ma- mas mahal ako ng tao ngayon kaysa noon um, nung binoto nila ako. Yung mga ganyan. Alam mo, may ano eh, talagang may maluwag. No? May maluwag doon sa loob ng kanyang pag-iisip. Eh, hindi ko alam kung anong pumapasok sa kanya o ganyan uh, di na siguro makatulog ng ma mahusay tayo. Eh, so, at, at sa amin, sa atin naman mga Pilipino, huwag kayong, huwag kayong nag-re-react na, oh, total, six months na lang, tapos kanya. Huwag po, huwag nyo pang ginagawa yung buhay nyo based on that. Whatever confronts you as wrong, even today, You, you reject it and you fight it today. Huwag niyong sasabihin, total, pabayan niyo na lang gumawa siya ng kademonyohan, total, six months na lang siya. Huwag po tayong ganyan. Ano? Bakit ba? Dahil nakakabit kayo sa mga ibang gustong maging presidente at yun ang, yun ang gusto niyong mangyari, manalo yung inyong at uh, magpapaloko na naman tayo. Huwag po. Ito pong kalaban natin ngayon, itong taong to. Lahat ng kasamaan na ginagawa niya, kailangan pigilan natin. At gumawa tayo ng paraan, not because he is bad, but because the Filipino people deserve something better. Yun ang ating uh, yun ang ating motibo. You don't you don't do something Uh, uh, drastic only because you hate somebody. No, you do something because you love your country. That's a different that's a different I know It's not hatred for a person, but love for your nation. Yan ang motive. Kasi sinasabi ko dun sa isang tao, hatred results often in in ano uh, despair despair kasi yung galit mo kung minsan hindi mo ma yung galit mo sa tao hindi mo ma magawan ng paraan no? umaabot ka na lang sa despair ay nako ay nako and then you you you, you fall into despair and And yan ang gustong-gusto ng mga kalaban natin. On the other hand, it is hope, pag-asa, na alam natin kung meron tayong gagawin, magkakaroon tayo ng, ng may pag-asa tayo at magagawa natin ang paraan para umunlad ang ating bayan at humusay ang, ang sitwasyon. Bakit? Ba't mo gustong gawin nun? Because hope promotes love. Love for your country. Love for your children. Love for them to have a good future. Diba po? So, yun po yung connection nun. Yung love is a result of hope. But hate results in despair. pasensya na po kayo. Medyo hindi naman ako po nagre-religyoso. Pero yun lang po, lalong-lalo na dito sa tayong lahat po, I'm sure kayo din, habang uh, dumadaan itong Kapaskuhan, tapos uh, meron na naman tayong hinaharap na bagong taon, tapos uh, alam natin na mapupuno na naman tayo ng problema, patuloy din ang problema, hindi lang sa patuloy, lalala pa. No? Uh, kung minsan po, uh, ah, kumakapit na tayo sa sa mga ideals na um, yung gusto natin pag-usapan tungkol sa, for example, yan, uh, spirituality, faith, no, pinag-uusapan natin ng ang, ang uh, uh, ang Diyos. Pinag-uusapan natin ng pagmamahal sa kapwa-tao. No? Pinag-uusapan din natin ng ang uh, charity, love. No? Uh, bakit? No? Because alam natin, meron tayong nararamdaman na na pahirap ng pahirap ito. At wala na tayong mahahawakan na na sa, magsasalba sa atin, kundi itong mga tinatawag natin sublime ideas. No? And uh, what we might be able to do. What is happening here in this country and what is happening outside the country no? is something for all of humanity to be very, very worried about. No? Lahat po, hindi lang Pilipinong ang uh, Natatakot ba yun? Buong mundo. Every human being right now is scared about the uncertainties of the future. <clears throat> Ako, kabot sa no, ang isang puna ko lang sa ating mga namuno sa atin, ano, lalo-lalo na itong mga huling Pangulo natin, na hindi niya natupad yung kanyang sinumpang tungkulin. Ah, kasi ang, ang sinumpa niya kabot, simple lang eh. Na ang paglilingkuran niya ay ang mamamayan muna at wala nang iba pa. Eh, sa ngayon ang pinaglilingkuran niya yung mga mayayaman eh. Hmm. Hindi ba kabot? Hindi lang sa mayayaman. Ah. Mas mal- masakit na pinaglilingkuran niya yung dayuhan. Okay? Ah... Uh, kasi yung mga mayaman niya, mga negosyante yan, sunod-sunuran lang yan kung saan yung bayuhan. At doon sila, ano, wala pa akong nakikitang tunay na mayaman na ano eh, na bayani. <laughs> na, mahirap eh. Kasi ang, ang kanilang unang uh, prinsipyo, paano hukikita, di ba? At uh, in, in, ang, ang, ang liderato ng ating bayan, uh, sinubo tayo dito sa isang napakasamang sitwasyon na etong dayuhan na sinisilbihan niya, ginawa tayong base militar. Yan pong mga, yan sa EDCA, sa aking palagay, hindi ako masyadong sigurado kaya hindi naman tayo nakakapasok dyan sa mga instalasyon na yan. Sa akin pong palagay, yung mga instalasyon na sikretong sikreto sa mga base uh, ng militar ng Pilipinas. Tapos naglagay sila ng instalasyon ng mga kano. Pero yung instalasyon ng mga kano dyan, nakabakod po yan, napakataas. At bawal pong sumilip. Maski sino, top, top secret po yan. Maski ang presidente, hindi, mo pap, hindi nila papayagan pumasok dyan. Wala. Biro mo, hindi lang sa bayan natin ito. Lupa natin to. Base militar pa natin. Doon pa nila ilalagay. Hindi ba kabastusan ng, ng husto yan? Bawal. Ba't nila pinagbabawalan yan? At gumagawa sila ng mga construction sa ang ang balita ko walong lugar na base militar ng Pilipinas sa buong bayan. Walo na. Siguro nadagdagan pa ngayon yan. Ano bang construction na ginagawa nila dyan? hindi po malayo isipin, maski na yung mga iba natin kaibigan sa military, alam nila na gumagawa siguro ng tinatawag na uh, nuclear uh, warhead silos. Silo. S-I-L-O. Ano po ba yung silo? Ano po yan eh? Parang malalim na pundasyon. Pundasyon na pa, palubog sa ilalim ng lupa. Pag nasa taas ka at nakakover yan, hindi mo nakikita yan. No? Tapos bigla na lang bubukas na yan. Tapos nung pala meron pong raketa, malaking raketa, uh, dun sa loob, nakatindig na ganyan, uh, ready to be fired. Ang laman po nun are nuclear warheads. Uh, nuclear warheads na nakahandang pumatay ng mga milyon-milyon tao. Okay? Kung uh, it, ito nga ang inilalagay nila dyan, at nang sabi nila nakatutok daw dyan sa China, China. sa palagay nyo ba ang China napakatanga, hindi nila alam yan? huh? Hindi po. Alam nila yan. Ang lang, hindi nila muna pwedeng ibulgar, no? Ang, pero sigurado, naghahanda din ng China. Uh, pinaghahandaan nila din yan. Yang uh, sa sprat list na yan, uh, hindi natin alam kung ano yung nandyan. Pwede rin silang merong ganyan. Eh bakit hindi? Eh didepensahan nila yung sarili nila eh. Kasi itong mga Amerikano, 2012 pa lang nagsisidatingan na yan dito eh. Wala pang 2012, nagtatayo na yan doon sa mga uh, iba-ibang lugar eh. Ano pong, paano ko po, ano? Eh, meron akong kaibigan eh, dati battalion commander sa isang uh, isla dito sa atin eh. Sinabi nila, ganyan na nga eh, bawal. Pero mo, siya ang commandant doon sa mismong island na yon. Tapos dumating yung kano, meron silang eh, binakod doon at naghuhukay-hukay doon sila bawal, maski siya, battalion commander, siya namumuno doon sa islang yon maliit na isla. Bawal na malaman niya kung ano yon Sumilip lang siya. Uh, sinita pa siya ng isang mababang mababang uh, rangkong ano na Amerikano. Uh, minura niya. Minura niya. Eh, dapat naman. Dapat na, pinaputukan na yun yung Amerikanong yan eh. Bakit? Kanino bang bayan to? Alam nyo, ako, naniniwala ako. Sabi nila daw yung mga sundalo natin, chucho sa mga ano. Hindi po lahat. Hindi po lahat. May mga kasundaluan tayo. Ay tunay na sundalo ng Pilipino galit po dito sa nangyayaring to. May mga chocho, mga PMAL pa yan, na, mga ano yan, uh, hindi lang sip-sip eh. No? Sa, Amer, sa, sa, pil, sa, um, sa English, sa kano, ang tawag nila dyan as lickers, Ah. No? Tigadila ng puwit. Kulay brown. <laughs> Tigadila ng puwit ng mga kano. No? Ah, yan ang ass liquor. Sabi nga nila, tignan mo yung uh, dila ng mga ibang ah, general dyan, tsaka yung isang naging presidente pa natin. Kulay brown na daw yung <laughs> dila niyan sa kakadila. Ibig sabihin, talagang bebenta nila yung bayan natin at ang buhay natin ang buhay natin ang ibinebenta at pinamimigay. Dahil baliwala sa kanila ang buhay ng mga mamayang Pilipino. Hindi natin po pwede payagan to. At kung meron kayong makausap na taong ganyan, no? suntukin nyo na lang. No? Para matauhan. No? Pero pinapayagan ni Pinoy yan eh. Eh, kung kaya dang abutin si Pinoy, siguro may raming susuntok dyan eh, no? Mamatay <laughs> yun. Ah, Kasi- ako, ako, kabot, sasabunutan ko yung buhok niya. Ha? <laughs> Wala kang makukuha. Ah. <laughs> <laughs> Pero Sir Butch, no, dagdagan ko na lang din po yung tinatalakay nyo. Actually po, ano eh, uh, isa rin pong sundalo yung nagkwento sa akin. At um, sinasang-ayunan niya kasi nakwento ko po sa kanya tong hmm. napag-uusapan natin ngayon. Hmm. Pero ang masaklap dito, Sir Butch, at ang nakakatakot, marami pong mga sundalo natin talaga. Parang, uh, hindi parang, kundi talagang uh, bagsak, demoralize sila dahil sa nangyayari, iba't hmm. ibang issue. At isa itong issue na to tungkol sa base militar. Pangalawa ay ang ang nakakatakot dito Sir Butch, uh, nag-iisip na sila na mag-resign na lang, umalis na lang sa serbisyo kasi walang patutunguhan at mag-ibang bansa na lang. Ito, maging OFW na lang. Ito yung nakakatakot, Sir Butch. Alam mo, tanong ko dun sa sundalo, e, paano na lang yan kung Mm, marami kayo na ganyan din ang parehas na, na pag-iisip. At in fact, marami na raw talaga hmm. na nasa ibang bansa ngayon ng mga sundalo na, na yan ang gusto, na lang. Yan ang gusto ng kalaban natin, mag-give up kayo. Yan ang, yan ang sinasabi nila. Huwag kayong mag-give up dahil uh, merong tayong katungkulan. Magtulungan tayo. Kung hindi nyo kayang kayo mismo ng, ang ang magde-defend sa Filipino people. Let the Filipino people defend you as well. No? Mag, mag, let's defend each other as a Filipino people. Alam alam ko yung frustration ng mga sundalo, ganyan. Mm. Masakit eh. Na, Ay. nakikita nila yung mga nasa taas nila. Ayan, mm. PMA graduate, tapos yan. Ayan, uh, nagnanakaw. At saka... Sabi nila, alam mo ba, mm. yan pala sa militar, mga marami daw diyan hindi PMA. Mm. As a matter of fact, yung PMA mas konti. Na? Marami daw dyan mga opisyalis at uh, hindi PMA. Pero dahil daw itong si Ramos, may ginawa daw siya dyan eh. No? Anyway, uh, na inetsapwera niya daw yung mga hindi PMA. Pagkatapos, uh, hindi niya pinabayaan umangat sa pwesto, maski na maganda yung serbisyo. Hmm pinapaboran daw itong mga PMA. So, siyempre, yung mga napapaboran, uh, parang politiko yan eh, makapasok ka dyan, may utang ka. Di ba? O, gagawa ka. Pag gumawa ka, para magbayad ka sa utang mo. Di ba? At uh, ang nangyari daw po dyan, ay, as of now, halos lahat daw ng mga may kasong militar, sa corruption ay PMA. Ang sabi pa nga po... At ang namumuno dyan uh, na naglag, nag-set up ng sistemang yan mm-hmm. ay si dating Presidente Ramos. Ano At ang mga kaso nila hindi lang uh, simple ah. Mm-hmm. Drugs hindi lang nagpo-protect, nagpo-push at nagtumutulong sa pag ano ng drugs. Eh, tapos diyan pa tayo humingi ng tulong. Paano naman tayo? Yun nga, sir. Paano na nga po tayo kung ganyan po ang mangyayari sa atin? At saan, saan patatakbo ang mga mamamayang Pilipino? kung wala ng mga sundalo na o mga alagad ng batas na poprotekta hindi lang para sa bayan natin at poprotekta kundi sa ating mga mamamayan. Eh, kanya nga nagkakaroon ng mga revolusyon pag umaabot sa ganitong sitwasyon. Eh, Dahil ang tao, gagawin mong alipin, karamihan magagawa mo yan. Tatagal. Pero aabot-aabot yan, may hangganan, may hangganan. din yan. Hmm. At uh, ah, pag-abot dyan, sisiklab yan. No? gulo ang mangyayari. Sana nga eh, uh, eh, wag magkakaroon ng ganyan. Sana nga wag magkakaroon ng patayan o ano. What, Sana nga walang ganyan. Dahil uh, kakayanin naman kung gagawan ng paraan na hindi tayo mag, magpapasok dyan sa ganyan. Pero tingnan nyo, ang etong si Ramos daw, et, eto, ano lang, balita lang. Di, di ko pa naman alam ang, ang confirmation nito. Pero mga nagsasalita dito, mga, mga sundalo, no? Uh, siya daw ang gumawa ng paraan eh, no? Tapos, como PM, ginawa niya, tapos ito ang, ang parang kinorap niya para maging corrupt, no? Tinuruan niya magnakaw. May kota raw sila, sir, eh. Ang kwento po sa akin. Tinuruan niya magnakaw kanya yan ang nangyari. Alam nyo ba, nung kapanahonan pala ni Marcos, ha? ang mga karamihan na mumuno sa mga sektor ng ng ano ng militar hindi PMA hindi PMA hindi mga UP Vanguard mga ganyan no Laka USD Cavaliers ba yun mga ganyan no doon ang galing tapos, meron din mga PMA, syempre, no, may mga class ganito. Pero yung mga nagmamando, pagkatapos daw, nung natanggal si Marcos at pumasok na to si Ramos, binaligtad niya at sinigurado nila na walang makakalusot na hindi PMA. Totoo kaya to? Sana hindi totoo. Kasi, ang kasundaluhan, pati na yung mga pumapasok din sa PMA, ano yan eh, uh, high ideals yan eh. For God and country yan eh. No? Uh, at ano, uh, yan ang kanilang pinagsusumpaan eh. No? Oh, tsaka Sir Butch, yung, yung unang araw pa lang na yan ay talagang nag-aral, mga PM mayors natin, hmm. talagang inihandog na nila yung sarili nila para sa bayan eh. Oo, Alam na po kagad nila yun. Idealistic sila eh. No? Siyempre, hindi ko naman sinasabing ano napapasabak din naman sila sa mga barilan eh sa mm-hmm. patayan mm-hmm. eh no at uh, at uh, kung ano ano pero uh, pagkalaban mo ng NPA meron mga may mga opisyal na galing sa PMA pero meron din naman hindi no? pero ang pinag-uusapan natin yung mga tumataas dito sa mga rangkong matataas na yan no karamihan daw sa kanila o kundi lahat uh, PMA pero, karamihan din ng mga may kaso, no, o kung hindi lahat, PMA din. Uh, kabot sa... <clears throat> ang dami palang kapalpakan yan si President Ramos, ano? Hmm. Ang akala ko yung sa... Yung kapalpakan lang niya sa BNPP, yung ginawa niya ano doon, ka... Hmm. Oo, yung sa... Hindi, meron ba? Hanggang ngayon, alam mo, sa akin, hanggang ngayon na, na suma, nag ano siya sumasali siya dito sa mga politika, no? Nung nakita ko na isa siya sa mga top advisor daw ni Duterte, nagduda na ako. Kasi hindi gagalaw yan si Ramos na hindi utos ng kano. dati yung sa BNPP ano, napag-alaman din natin yun na yung mga ibang ano, yung mga ibang nawawala sa mm-hmm. pyesa ng yung mga importanteng gamit ng BNPP. Mm. Panahon ni ano ni Presidente Ramos. Ramos Actually, alam mo engineer, hindi lang yung tung, ano eh uh, malaki ang kasalanan <laughs> ni uh, dating presidente Ramos na ano yung tukol sa BNPP eh siya rin ang nagpasimuno nitong the regulation, oh, etong uh, ipira. Uh, yung ipira at uh, yung public-private partnership, sila yan na nag-isip at talagang uh, naghulma kung bakit po hanggang ngayon itong uh, ah, PPP at yung, uh, yung uh, public-private partnership na yan na hanggang ngayon eh, talagang patuloy na mas pinapalawig nila sa lahat ng ating ahensya ng gobyerno. At makikita mo, engineer, no? Katulad nga ng sinasabi ni Sir Butch kanina, na itong ating uh, tinatawag na bayan ngayon, yung ating mga mamayan, eh talagang kaliwat kanan na, makikita mo ang kahirapan. Hindi lang uh, dahil sa talagang nagugutom sila, kundi karamihan sa kanila makikita mo kahit maging sa telebisyon. Uh, lumalabas sila ng bayan kahit na holiday, di ba, Ber? At uh, makikita mo na itong ating mga kababayan, bilang pikit mata kahit masakit sa loob nila. Kinakailangan nilang mag-abroad para sa kinabukasan ng kanilang uh, mga anak. At hindi pa dito natatapos yan sa so, ano, Engineer Lemmy Nakikita mo ngayon, katulad ngayon, ito lang, napakalinaw ng mga example. Bukod sa traffic na, na talagang hindi, hindi ko malaman kung ito ba magkakaroon ng solusyon at hindi ko rin malaman kung itong mga sinasabi nila na mga mga kababayan natin ngayon na <laughs> stranded, 'di ba? uh, dyan ngayon nahihirapan. Ang dami pang mga issue na talagang maliwanag na maliwanag na walang ginagawa itong pamahalaan na to. At kanina nga sa Facebook, Sir Butch, nakita ko yung uh, National ID System. Hmm. May pinaskill doon sa Facebook account na ano um, tungkol sa pagsusulong nitong House Bill 5030 yata uh, kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung national ID system. Actually, mm-hmm. noon ko pa po ito nababanggit. Noon pa pong mga siguro 5 years ago po. Nung mm-hmm. nagsisimula pa lang po ako na nandito kasama ninyo. Noon pa po, uh, makikita mo talaga itong national ID system na to. Katulad sa ibang bansa, actually sa Amerika po, tatay ko may ganun eh. Nakikita ko sa states, meron po sila lahat ng benepisyo, yung SSS nila, nandun na. Mm-hmm. So, basta pumasok ka sa hospital, outright, meron meron ka kagad na ano, titignan ka na nila. Wala nang kuskus balungos. At ito yung maganda na dapat matagal nang isinusulong at iniimplementa sa atin. Bukod dito, naiiwasan din ang korupsyon. Pero ang problema, sa lahat ng mga <laughs> problemang to, tila hindi nila ginagawa ng solusyon. At makikita mo talaga yung kung ano ba yung layunin nila. Ang layunin nila talaga, mahirapan si Juan de la Cruz, mamatay sila, magutom sila, 'di ba? At uh, hindi ko alam kung hanggang saan yung pasensya ng tao dito sa ng mga nangyayari sa atin. Well, pin- sabi nga ng iba, eto ang eleksyon, laging maraming nananawagan na kahit kagabi, sir, sa isang ang, ang, ang, ang aking uh, ang aking take dito sa eleksyon. Mm. Uh, ang tao karamihan diyang galit talaga sa mga sa mga politika. Mm. Karamihan. Karamihan. Karamihan talagang wala na silang uh, tiwala. respeto, tiwala dito sa mga to. Karamihan. Pero sa kanilang palagay ko lang ha, kaparisyan dito sa mga kandidato, mga iba dyan protest vote sa galit nila kakampi sila dito sa taong mamamatay tao no mm. sa inis nila kikita nila kaya dito na lang ako dahil kakilala ko yung mga nandito mm. eh, hmm. no ah ito, ito, kakilala niya si Congressman ganito, na kaibigan mm. nito, at malapit niyan dito sa mm. kandidato pag baka, baka sakaling maging presidente yan at magka-dilihensya din ako. Mm. Ganyan na lang ang mga ginagawa nila. Dahil, bakit? Dahil walang, sa kanilang palagay, walang, walang alternatibo. Mapili. Walang, hindi sa walang, walang mapiling ibang kandidato. Hmm. Sigurado na pero walang alternative. Mm-hmm. No? Walang alternative na na walang pamalit kilusan. Mm-hmm. Ano? Maski mga kilusan katulad natin, no? Ah, kilusan tayo. Pero wala tayong kakayanan, no? Mm-hmm. Sa tingin nila walang kakayanan uh, uh, pumasok at magkaroon ng pan- Bakit? Kasi yung mga sundalo Mm. hindi gagalaw. At sabi nila, hindi gagalaw yung mga sundalo, ayo takot yan sa mga ano, hindi naman talaga naninindigan sa sa ano yan, sa tama. Siguro nga, yung mga lalong-lalo na yung mga nandyan na nasa taas, um, minsan meron pang pangalan na tapang daw nila, duwag pala, di ba? <laughs> yung mga ganyan. Eh, Natilala ko yun na. Ah. Tapos, eh, ano yun eh, uh, siguro dahil sa ganyan at itong mga mabab mababang opisyales nakikita din nila yon pati sila hindi din kikilos dahil hindi kikilos yung sa, sa militar alam mo eh, pag sinabi ng boss mo yung general yun ang yun ang hmm. dapat mong gagawin eh hindi din yun ang nangyayari mawawala ng ng alternatibo o walang wala silang nakikitang alternative. Hmm. Ako naman naniniwala na hindi natin dapat lubayan uh, itong mga ating kilusan no? kasi binaglalaban natin yung tama at yung katotohanan. At dito sa mga nangyayari ngayon, uh, hindi lang dito sa, sa, sa Pilipinas, kundi sa labas ng ating bayan, marami pong nangyayari na kung aabot tayo sa ganyan na ating kinakatakutan katulad ng ng pagbagsak ng uh, global financial system o pumasok tayo sa mas malawakang gera ang mundo hindi tayo, ang mundo. Uh, baka magkaroon ng, ng sitwasyon na maghahanap ang tao ng tamang pag-iisip at baliwala na itong mga eleksyon-eleksyon. Uh, ah, at mga ngailangan ang ating bayan ng mga taong patriotiko na nandyan, nakikinig sa atin, nakikinig sa sa radyo, o nagmamaneho ng taxi, o nakaupo sa mga kanilang mga nandiyan sa bahay nila, nakikinig mga may mga militar dyan, may mga general dyan, o may mga obispo dyan, may mga pare, may nakikinig sila. At sa kanila pupunta ang taong bayan no, para gumawa ng paraan uh, at ma mahanapan ng ng direksyon para masalba ang ating bayan. Anong mga anong mga programa, anong mga hakbang na kinakailangan para hindi tayo tuluyan ng bumagsak? That's what's going to happen. Uh, kasi sigurado ako, none of these presidentiables have any capability of saving this nation. No way. Pwede ba? Eh? Kayong mga <laughs> wala ako pong nakikita. Pwede ba pakita nyo na lang sa taong bayan kung talagang paano nilang isasalba ang, ang bayan? Ano ba ang gagawin nila? At huwag silang masyadong nagpapakatanga o tatanga-tangahan na hindi nila alam kung anong nangyayari sa labas ng Pilipinas o wala silang uh, uh, iaayos sa kabuhayan ng tao, mamamayang Pilipino. Wala. Zero. Lahat sila. Lahat sila. Puro, puro forma sa madaling salita, Kabot. Kabot kanina may ano ah. Ano? Kanina may nabanggit kang ano, uh, uh, sabi mo, tatalakayin mo yung isang bagay na dapat pakinggan ng mamamayan at dapat uh. intindihin. Ito ba may kina, kinalaman sa yung tinatawag na world financial uh, right. tsunami? Uh. Uh, madalas na po namin sinasabi noon na thank you for bringing it up, uh, Kalemi, dahil um, oras na pala. Uh, sa amin pong organisasyon ng, ng Philippine LaRue Society, at ang kasamahan po namin sa LaRouche Organization which is a worldwide organization. Hmm? Sa aming pong palagay eh, at pagsusuri, ito pong darating na na week, first week of January, um, which is mag-uumpisa po ng Monday bukas, no? Uh, ah, malikip, malaki pong uh, uh, expectation na babagsak po ang mga merkado ng bansang Amerika at ng buong Europa. Ang pagbags kung natatandaan niyo po, maka, makailan lang, ilang buwan, about uh, several months ago, maybe 3, 4, 5 months ago, nagkaroon ng isang major crisis. Uh, yung pong crisis na yon, nayanig po ang buong mundo. Uh, nagsibagsakan po ang merkado pero ano pa lang po yun, parang, uh, parang patikim. No? At ang ginawa nila, gumawa silang mga hakbang panakip butas. Pero yung takip butas nilang yon ay napaka nipis. No? At uh, ah, bubulusok na naman ang expectation dahil sa sistemang pinansyal, itong mga bond market, commodity futures market, money markets, mga ganyan, na hindi ko na para masyadong tatalakayan ng detalye. Uh, dahil po nung nag-end po ang maturity dates ng mga pinagkakautangan at uh, kinakailangan ng, ng mag, change uh, mag-liquidate ng mga utang, ganyan, babayaran ng mga utang, end of the year, end of the calendar year which is December 31st. Karamihan po dyan sa mga financial institutions na malalaking bangko, wala pong, wala pong pambayad. No? Bakit po? Dahil po yung uh, ginawa nilang sistema ay uh, para pong uh, ah, linilista nilang lista-lista-lista lang yung mga utang Oh, ang lahat ng buong speculative bubble ngayon sa buong mundo uh, na ang karamihan na sa Amerika at sa buong Europa umaabot po ng dalawang quadrillion dollars no? dalawang quadrillion dati po ang naririnig natin million pagkatapos billion Pagkatapos po ng billion, trillion. ngayon po, dahil dito sa pag, ang tawag natin pag emprenta babot na pag emprenta ng pag emprenta ng oh, halos walang halaga ng pera. Nandyan na po yan sa dalawang quadrillion. Ang isang quadrillion po ay isang libong trillion. Ha? Ang isang isang libong trilyon ang isang ang isang quadrillion. Ang isang trilyon ay isang libong billion. Ha? One billion dollars. Isang libo nun ang isang trilyon. Of course, ang one billion dollars ay isang libong million. Okay? Nakikita niyo po ito po ang pumuputok at puputok sa aming palagay po dito sa early part of early part of uh, January. No? Salamat ata. Ah. <laughs> Meron nagbibigay ng cropek dito. Mukha, <laughs> ano nakikita nila to kasi gutom kami. eh. <laughs> And going back to it, that is one to quadrillion. And siyempre, hindi basta-basta sumasabog yan eh. No? Ang, ang, parang, ang bubukas dyan sa lobong yan, no? ang parang mag, magbubutas dyan sa lobong yan, itong mga nagmamature na tinatawag na junk bonds, uh, which, which totals maybe 10 to 15 billion dollars dito sa Wall Street. Walang bali, wala ng billion dollars, no? <laughs> Any rate, tapos uh, yung pag uh, bangkarote ng isang lugar na Puerto Rico, no? Na may malaki ding uh, uh, kautangan na halos 8 billion na dolyar na hindi mababayaran. Uh, ang gagawin po ng mga bangko at pinag-usapan na nila, ang sabi nila, imbes na bailout, imbes na gagawa sila ng paraan para mag-imprenta, ang, kasi hindi na nila kayang mag, mag-imprenta. Kasi naabutan, pag nag-imprenta ka, utang yun eh. No? Uh, may kinikita dapat interest yun. Eh yung interest, sobra-sobra na biro mo sa laki no? no? hindi na rin mababayaran. No? So nagka, nag, naabutan na na, na patong-patong na. So, anong mangyayari niyan? Uh, ang sabi nila, ng best na bailout, bail-in ang gagamitin natin. Ano bang sabi nilang bail-in yan? Ang bail-in, sa madaling salita, lahat daw ng mga kadepositong pera sa mga bangko sa Estados Unidos tsaka sa, sa Europa, uh, hindi daw mawi-withdraw ng mga tao. Na kukunin nila, sabihin natin, kalahating porsyento, o, o ka, one half, 50% of all of the deposited amounts cannot be withdrawn. Yung mga iba, basta hindi nila pabibigay, o yung iba, sasabihin nila, i-convert nila sa shares of stock ng bangko. Pipilitin nila, maski na ayaw ng tao. Hmm. Eh anong mangyayari dyan? Sabi nila, ilalabas daw nila yung militar nila ha, para mag, magkaroon ng peace and order. Meaning, na nakawin nila yung pera ng mga mamamayan ha, pero ilalabas nila yung militar ha, para wag magkagulo. At kung magkakagulo, baka nga magkaroon ng chaos at papatayin ng mga tao. This is what is being anticipated in the next week, starting tomorrow or after. Ngayon, si LaRouche po, yung nagsasabi nito at sa kanilang pagsusuri, gusto ko pong sabihin sa inyo, he has never been wrong never been wrong. For the past 50 years that he has been forecasting economic developments. He has never been wrong. He has not even been off in terms of years or halos on the time that he says it's gonna happen, it does happen. May maganda siyang sinasabi yung Asia daw, Asia, will not be hit immediately. But many countries in Asia will be hit, but the rest of the other Asian countries will not. Palagay ko, tayo na yung tatamaan kasi ang, ang ekonomiya natin ang ang ano eh, ang ampaw no pero yung katulad ng China, hindi basta-basta tatamaan yan o yung mga ibang mga bayan na nakapaghanda at meron silang infrastructure. Pero, sabi niya, eventually, aabutan din yan. Lalong-lalo na pag ang resulta ng pagbagsak ng world economy ay ang sasabayan ng gera. Kasi, pag nagbabagsakan ang mga ekonomiya ng mga bayan, kasi malaki ka o maliit, katulad ng Amerika, uh, malamang itutulak mo yung bayan sa gera. Kung po ang nangyayari. At pag nagkaroon po ng gera, hindi po magtatagal, magiging malawak ang gera yan very quickly into a world war. Ang world war po, kasama na ang world ang kasama ng Asia. Ito po ang nakakatakot. Uh, at uh, mas gusto ko pong sabihin na sa, sana mali ang mga prediction. Sana hindi po magkatotoo ito pong sinasabi namin. Sa, para sa kabutihan ng lahat ng mga mamayang Pilipino, sana po hindi magkatotoo. Pero kung man magkakaroon ng ganyan sitwasyon at makikita po ng tao ang walang kakayanan ng gobyerno natin at ang walang kakayanan ng mga gustong maging leader ng ating bayan. Sigurado ako yung mga apat na kandidato niyan. Biglang tameme na yan. Hindi nila kakayanin mag maging presidente sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero meron po tayong lahat ng katungkulan. Tayo pong mga mamayang Pilipino. The ordinary citizens, we all have a duty. Our duty is to try to keep the integrity of this republic. We must keep these Philippines as a republic of the Philippines. We must not allow it to disintegrate as much as we can. We Filipinos, we cannot rely on our political leadership. They are all corrupt and incompetent. We cannot rely on the leadership and the military now. No? We cannot rely much on the leadership of the other institutions, including the religious institutions. We cannot. No? It will be up to us, all of you here, all of you there that are listening, and now understand that we are facing the most severe crisis ever in the history of our country. And mankind as well is facing its greatest test, greatest crisis of humanity is upon us. We have a duty as human beings to save the nation as others are trying to save theirs. So in the process, we save our civilization. Okay, it's time to read the text messages sent to us by our listeners. Their opinion is not necessarily ours, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay, uh, first text, ang mga silos po ay nagsisilbing launching pad ng mga missiles na may kakayahang magkarga ng hanggang 40 nuclear warheads na kayang i-release sa iba't ibang target na maaari siyang maging target uh, ng China na siyang magdadamay sa atin. Thank you po from D. Hernandez ng Malabon City. Salamat. Okay, sunod na text. Good PM Kabuchip sa lahat ng mga ka-save the nation. Mga katipon, Happy New Year sa ating lahat. Luming and Mantamachas family po ng Malabon. Happy New Year. Happy New Year po sa lahat. Uh, minsan nalibot ako sa nanay ko. Dami pala nakikinig dyan, especially nanay ko, mga pamangkin, uh, si Brad Arman Muyot at Greg Ricabo. Salamat po, si Manolo Falcon ng Gapan City. Uy, Gapan. Magandang uh, gabi po sa inyo dyan sa Gapan. Hmm. Text Text, good evening po and Happy New Year mga katipon. Ang tanong ko po, sino or ano po ba mga bansa ang masasabi niyong powerful o ang dapat at karapat dapat na tawaging the Big Four sa buong mundo? Thanks po from Brother Andrew Gatdula ng Palangged 2 ng Naik Cavite. Alam niyo po yung mga superpowers, pag sinabi ng superpowers, then malalakas ang ekonomiya nila, malalaki, at meron silang mga sandatahan nuclear. No? At ang nakikita po natin, andyan na po siyempre bansang Amerika, andyan din ang bansang Russia, andyan ang bansang China, andyan ang bansang India, no? At uh, meron din uh, kakayanan nuclear uh, ang ano ang Germany, ang uh, England meron din. Pero ang pinakamalaking dalawa diyan, dalawa lang ang talagang bukod na talagang malalaki. Amerika at Russia. Hmm. Okay, uh, pay mayor din po ba si General Carlos Garcia? Palagay ko. Sunod na text, mga OFWs tinuring mga bagong bayani that uh, saved the Philippine economy through huge yearly remittances, dollar remittances. Sabi OFWs Coalition, dami nakaka- nakakulong at dami din nasa death row during Pinoy government kasi no legal assistance habang nililitis pa lang sa foreign court, no lawyers to assist, OFWs not even an interpreter kaya di makasagot because of language barrier kaya dami OFWs convicted in foreign foreign court no proper fair trial kung kailan nasa death row na saka lang pinapansin ng inutil na Pinoy government Okay, magandang gabi po mga katipon. Bumabati lang po ang Save the Nation Movement uh, City uh, mula po sa City ng Kabuyao, Laguna Chapter. Si Boy Karingal po ito ng DZVA Radio Laguna. Happy, happy New Year. Happy New 2016. Salamat po. Magandang gabi sa iyo, Boy Karingal. Happy New Year. Sunod na text, Happy New Year, Save the Nation. What we shall, what shall we do now? Eh bakit ayaw pa di mag-asawa ni Penoy? Magagalit kasi ang kanyang napakakatingka ng kamay. Politika means poly, maraming peka, hesitation. okay. Baka siguro itong mga nakakausap ng mga babae, pag napalapit sa kanya, ay eh, wala eh, na baka nababastusan o naiinis. Alam niya po, lalabas yung pagkatao niya dun eh. No? Okay, sunod na text. Pahabol po sa bagong taon, pakisama po sa awit at tula ang katha ng ating national artist na si Amado V. Hernandez, ang tulang, kung tuyo na ang luha mo, aking bayan. Nilapatan ng tunog at inawit ng inang laya. Asawa siya ng national artist din na si Atang Dalarama. Siya rin ang sumulat ng dalawang nobela ng Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya. Sa loob ng kulungan niya, sinulat ang nobela sa maliliit na papel at ipinupuslit Binanggit lang palagi ng kanyang asawa tuwing dalaw hanggang mabuo ang nobela. Salamat po, William ng Malolos. Okay, William. Eh, sana meron po tayong ano dyan, uh, makukuha music. No? At uh, mapapatugtog din natin. Okay, uh, Kabuch, a new time of dark ages is upon us And the saddest thing of all is that we have brought it upon ourselves. May God help all of us sa uh, text po ni Kalma ng Balibag Bulacan. Sunod na text, good PM Kabuch at mga katipon. Sana ako na lang ang makinista o train engineer. Pag na, pag na, pag nagpasagasa sila Pinoy at pabaya kasi hindi natapos ang LRT 1X expansion hanggang Bacoor Cavite Ron ng Bacoor Rail Fund. Mr. Butch, si Ramos ang nagpahirap sa bayan sa lahat ng naging pangulo ng bayan. Sunod na text, Kabuch. Dapat to pa rin ng presidente ang kanyang pangako na magpapasagasa sila ng Secretary Pabaya kapag di natuloy paggawa sa LRT 6 para maging magandang halimbawa sa mga susunod na Pangulo Edwin ng Cavite. Kabut, Happy New Year po. Pag nanalo po tayo sa arbitration case natin against sa China at di po sinunod ng China, gaya po ng sinasabi nila, ano po magiging implikasyon nito sa bansang China? Alam niya po, malamang walang desisyon dyan eh kasi bago ka magkaroon ng arbitration <laughs> case na o kaso, kailangan yung kalaban mo nandun din na nandun din at bibigyan ng uh, ano yung uh, eh, sabi ng, ng China, hindi kami sasali dyan sa arbitration case na yan, nahawak ng Amerikano yan eh. No? At uh, ima, iya, ano yun, dodoktorin lang nila yan para ma, masira kami. Kalokohan yan. Ibig ko sabihin, hindi sila naniniwala dyan sa sistema yan. Okay, sunod na text. At so, dapat na mangyari dyan, magkausap-usap, hindi lang po ang bansang Pilipinas at China. Isama nyo na lahat. Taiwan. Vietnam. Isama nyo yung um, Malaysia. Isama nyo yung Taiwan. No? Hmm. Isama nyo pa yung ibang mga bayan na na uh, nandyan sa may tinatawag nating uh, uh, West Philippine Sea, China Sea, kung ano man sea. No? Tapos, yan ang dapat mag-usap-usap, yung grupong yan. Hindi itong mga kano no, na nag, uh, nagpupumilit ngayon sumama pero dahil meron silang plano na tirahin ng mga China. Okay, next text. Sir Bushyang si Ramos pinagbebenta mga lupa ng gobyerno. Puro pamamasyal sa ibang bansa ang ginawa niya. May malaking pagawaan ng gamot sa India yang si Ramos. Tiger economy daw tayo, kuting pala. Matandang magnanakaw pala. Si Gloria kinasuhan plunder kaya naka nakulong sa paglipat uh, ah, 366 million pieces of funds sa uh, OWA. Wala pang 1 billion nilipat ng Gloria pero si Pinoy naglipat ng 230 billion sa DAP declared by Supreme Court unconstitutional. Kaya tiyak, ma-plunder case sila, Pinoy at kabinete niya. Uh, kaya lahat ang paraan gagawin para manalong manok si Mar at si Lenny. Survey firm owners kamag-anak ni Pinoy magpadama uh, magpadama fair survey kuno kulelat si Mar at Lenny pero bandang huli mangunguna na si Mar sa survey para madaling mamanipula ang PICO selections. Meron lang ako itatanong kayong mga nakatutok dyan sa kampanya si Mal, sigurado, pag nanalo yan, hindi niya papakulong si Noy Noy. Uh, si Grace po, sigurado, hindi niya din papakulong si Noy Noy dahil naniniwala siya sa mga patakarang pang-ekonomiya niya. Sabi niya. Ngayon, si Miriam, hindi natin alam dahil hindi natin naririnig siya magsalita tungkol dyan. Si Duterte, nakakasiguro ba kayong papakulong niya si Noy Noy? Hanggang ngayon, sa dami-daming sinasabi ni Duterte, wala pa akong narinig na binabanatan niya yung mga kagagawa ni Noynoy na, na lumapastangan sa ating uh, saligang batas. Bakit? Bakit uh, ano? Sa palagay ko, kung ang uh, nakatutok dyan, si Ramos, nakatutok ang mga kano, yung mga kano, hindi nila papabayan makulong si Noynoy dahil sa paglapastangan sa ating saligang batas. Dahil nagpagawa kay Noynoy niyan ang mga kano. Kaya sa palagay ko, si Duterte, hindi niya din papakulong si Noynoy. Okay, sunod the text. Good PM po. Tinuruan po pala ni Ramos ng korupsyon ang mga militar. Eh, ganun din po ang ginawa ni Binay sa pamilya niya. At ngayon po ay tinuruan niya lahat ng opisyal ng gobyerno ng technicality sa pagnanakaw. At dito po ay ang paggamit ng dami para walang ebidensya. Hindi po tao yung mga yan kundi diablo. Magaling po sila sa technicality at pandilin lang. Okay, uh, sana magpasagasa na sila, Pinoy at Tabaya sa tren. Huwag na nilang tagalampa para naman ang mga Pilipino ay lumigaya. Sunod na text, good day Kabuj at mga katipon. Sa January 12 na po ang NBank hearing sa EDCA ng Korte Suprema. Inaasahan natin ang isang malaking vigilant rally sa vicinity ng Supreme Court building. Magkita-kita po tayo, makiisa at makialam sa ngalan ng ating soberanya. Victor Mendoza ng Taal, Batangas. Mr. President, hindi ba totoo? Sabi dito. Basahin mo nga. Mr. President, hindi ba totoo na abnormal ka kaya wala kang malasakit sa mga Pilipino at sa mga senior citizens? Wala kang pakialam kung maghirap ang buong bayan at puro kayabangan ang ikinukwento mo sa ibang bansa. Dapat sa'yo, sa mental. Okay, sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa mga galing na staff ng DCXL Radio mo nationwide. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan nyo kami ngayon ng ora de peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito po sa ating katipunan. Hanggang sa linggo pong muli, mga katipon, 7.15 to 9 p.m. Happy New Year at magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Joy sa paghahatid ng public service sa mga bagong programa